Quinza capítulo. Nicodemoan Jesús parimas hangmanta. Nicodemo su tío fariseón carja judiocuna camachico. Paime tutayan Jesús jamus pan nerja. Iacha chico. nikom nicom. Iacha Dios cachamusus jaiquita. Manampipas atin manchu jamina kai milagrocuna ruraitaga. Dios payoan manakaptinga nispa. Jesús minerja, ponim niki, pipas manam osoqmanta Nasispaja manam Dios janta, nispa. Chaime Nicodemo taporja. Imaynataq runaqa machuña kachkaspaqa mosoqmantaqa Manchu Icha atinmanchu Nasimoita? Nispa. Jesús MINERJA chigapta ponim niki. Y Yakumantawan espiritumanta pipas mananaseja, Dios munaychakusqan manham manam mancho. Runamanta nasimoja hina runallam. Espiritumanta nasimuqñataqmi espirituña. Amaya admirakuicho Nasinaykin nasinayki nisqaywanqa. Wayraha chaime mi, chaymi uyarinki japarishanta, Ichaqa manam yachankichu maimanta pas. nitaq mayman risqantapas. Chaynam espiritumanta llapallan nasimuqkunaqa. Chaymi Nicodemo musuqmanta nirqa. chay chaykunaqa kanman? Nispa. Jesús ñataqmi nirqa. Qamqa kanki Israel kastaruna kuna yachachiqmi. Inachkaspachum kaykunata mana yachanki? Chiqaptapunim rimaniku yachasqaykumanta. Willakunikunatataqmi komanta. jam qamkunam mana krinkichikchu Kai Kay pachapi llamanta neptimi... mana krinkichikchu. Chaynaqa imaynataq kriwaqchik hanaq pachapi manta willaptiqa? ...manan pipas rirqachu hanaq pachataja... ...ichaga hanaq pachamanta dios Diosmanta hamuq runallam. Chunniqpim simanta kulebrata ruraspa moeses sayarechirqa. Chaynam Diosmanta hamuq runapas, chakatasqa kanqa. Chaynapi pipas payman iñiqa, wiñaypaqña kawsanampaq. Kay pachapi runakunata Dios kuyas kuyasqanmanta. Diosqa ancha anchatam kuyarqa runakunata. Chay sapallan churinta humurqa, pipas paypi iñiqa, manaña puchukaspa wiñaypaqña kawsanampaq. Diosqa kay pachamanqa kachamurqa sapallan churintaqa, manam runakunata husgananpaqchu. asuanja Albanampahmi. Dios Pachurimpi inyha manam hachu kanja. Mana chaja juzgas jaña Dios pasapallan churimpi mana iñisqanrayku. Juzgasqaqa kachkanku, kay pachaman achki amuptinpas, tutayaytaraq gustarusqankuraykum. Tutayaytaqa PA paqasqallapi tukuy ima rurasqanku mana allinlla kasqanraykum. pa mana ALING Chiqninmi achkiytaqa, chaymana allin rurasqankuta mana rikuchikunankupaq. Chiqapman hina achkeiman, ruraqkunam ichaqa, asuykamunku achkiyman, rurasqankunaqa Diospa yanapakuyninwan rurasqa kasqanta Jesus ta bautiza Juan huktawan hatunchasqanmanta. Kaykunapa hipantam kunawan Jesus rirqa, judia lauman. Chaypi unayniq mi bautizarqa. Huampas bautizarqatarmi salim llaqtapa hich'p'an inunlawpi, chaypi achka yaku kasqanrayku. Runakunam chay chayman rispa bautizachikurqaku. Chaykunaqa pasakurqa Juanta manaraj karcelachkaptinkum. Juanpa disipulunkunam churanakurqaku judiokunawan, chuyanchakuy costumbrimanta. Chaymi Juan mangrispa nerhako. Yachachikoq. Kurlanmayupa waklawninpi chaykusqa kaq bautisachkanmi. RUNAJA bautizachkanmi. Llapa runakunan PAIMAN richkan. HUILLA WARJAN KIKUNYAM, nispa. Huamñataqmi nerja. RUNAJA manam Y imatapas Dios manaj JAMKUNAJA UYADIRJAN kichignyam, ñuqaqa manam Dios ISHAITA, DIOS MI KACHAMUARJA Cristupa puntanta. CASAMIENTO pega novia yoga novioyam. Noviopa amistad niñatagmi kosikon, noviopa uyarispan. Chainam Nyujapas kunan kosikuni anchata. Kristoha aswan aswan Rexisham kanan. Nyuhanyatagmi aswan aswan taksayanay. Hanach pachamanta hamuqmanta. Hanak pachamanta hamuqa, Yapalyampi Munaychakuhmi. Kai pachamanta kaja, kai pachapi rimampas kay pachapi kajkunallamantam. ANAK pachamanta ichaga ichaqa, llapallanpi munaychakun. Uyakumpas imam rikusqanmantawan imam Y ICHAGA manam pipas chaskinchu PAIPA willakusqantaqa. Pipas willakusqanta y ICHAGA, chigapaqña hapin DIOS Dios DIOS kachamusqanqa con Dios llamantam. Dios mi paimanja jun espiritunta, mana tupusqata. Taitaha churinta kuyaspanmi tukuy imata jorga, paña kamachikunampa. Churipi iñiga, uña y causa Paipi mana iñigmi ichaga, mana uña y causa Mana iñigpaja, Dios pasinchi piña kuyinin mikachkan.